eshitilgan ham emas birov o'zini hozirda ham aytmaydi buni buyog'ida ham aytmasa kerak hech kim o'zini badxulq deb nomlamaydi men yomon xulq egasiman degan kishi tarixda ham o'tgan emas hozirda ham yo'q buni bu yerda qiyomat kunigacha ham bo'lmasa kerak shuning uchun demak yer yuzidagi hamma odam axloqli odam bo'lib chiqadi agar odamlar o'lchoviga qo'yib qo'yadigan bo'lsak birorta beadab bexulq odam yo'q hamma odam axloqli hamma odam hatto hayoti bo'yi bo'yi hayoti davomida o'g'rilik bilan tiriklik o'tkazayotgan odam o'ziga falsafa qurib olgan hamma odam shirin uyquda istirohat qilayotgan vaqtida men mehnat qilib tashvishlar bilan topayotgan harakatim nima uchun badaxloqlik bo'ladi deydi E, nima meni topgan pulim harom bo'lar ekan deydi o'zi fohisha bilan shug'ullanayotgan kimsalar ham birovni manfaatlantirayotganligini jasadining rohatini o'tayotganligini aytishlik bilan bu ham eng axloqli odamman deb davo qilishligi mumkin o'zini bozorda ko'chalarda jamolini nomusini sotib o'zining fohishabozligi bilan yurgan ayol ham men jamiyatga ziynat bo'lib yuribman deb davo qilib nimaga meni xulqlarim badxulqlik bo'ladi deb davo qilishligi mumkin bo'ladi men odamlarni foydalantiryapman deb davo qilishligi mumkin vaholanki hayotdagi eng bir sharmandalik bo'lgan xulq mana bu xulqdir Shuning uchun bizda bir asosiy bir o'lchov bo'lmoqligi kerak. Bu o'lchov o'zgarmas bo'lishligi kerak. Bu o'lchov davrlar o'tishligi bilan o'zgarmas bo'lib qolishligi kerak. Zamonning, hayotning o'zgarishligi bilan hozirgi johiliy odamlarning talaffuzi bilan aytganda taraqqiyot rivojlangan sari degan so'zni iste'mol qilishadi bunday narsalar bilan o'zgarmas bo'ladigan bir o'lchov bo'lishligi kerak agar bu o'lchov bo'lmasa bir davrda xulqli bo'lgan odamlar davrlar ustidan badxulq odamlarga aylanishi mumkin tarixda o'zlaricha odamlarning manfaati uchun ishlagan odamlar keyingi davrda bular bir keraksiz bir jamiyatga zarar qilindi odamlar deb o'lchab qo'yilishligi mumkin. Nima uchun? O'lchov o'zgarishligi natijasida. Demak, bu yo'lga na mol, na harakat, na quvvat sarf qilinishligi hojat yo'q bo'lib qoladi. Shuning uchun bu o'zgarmas o'lchov savol qilamiz, nima? Qani kishilarga bir savol qilaylikki, bu o'zgarmas o'lchov kimda bor? tarix bizga guvohki hozirgi hayot ham guvohki olib ketilinayotgan yo'llar hammasi o'zgaryapti odamlarning pokizaliklari bir davrda bo'lgan pokizaliklari odam keyingi davrdagi odamlarning o'lchovida bu qaloqlik bo'lib o'lchayapti demak o'zgarmas o'lchov hech qaysi odamlarning oldida yo'q magar ahli islom musulmonlarni oldidagina bu o'zgarmas o'lchov bor bu o'lchov islom o'lchovidir bu o'lchov Alloh tarafidan kelgan o'lchovdir bu o'lchov bashariyatning birinchi otasi vujudga kelgan vaqtda berilgan o'lchovdir va bu o'lchov qiyomatgacha o'zgarmas bo'lib qoluvchi o'lchovdir bu o'lchov takomillashib borgan o'lchovdir ya'ni bashariyat go'yoki avvalgi payg'ambarlar tarixida tufunat go'daylik bosqichini bosib o'tgan bo'ldi bu go'daylik bosqichi kamolot yoshiga yetguncha alloh subhanahu va taolo ularni tarbiya qildi kamolot yoshiga yetdi bu davr rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrlari bo'ldi bu kishi bilan risolatga muhr bosildi risolat to'xtadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlaridan ilgari kelgan payg'ambarlarning axloqni qurib ketayotgan ya'ni axloq qurib borgan axloqni rivojlantirib borgan birodarlarning komil takomillashtiruvchi zot bo'lib qoldi mana bu so'zlarning ma'nosi ham men axloqlarni vujudga keltirishlik uchun keldim demadilar oliy xulqlarning kamoliga yetkazishlik uchun payg'ambar qilib jo'natilindi dedilar dunyodagi qaysi bir insoniyatda turgan xulq bo'lar ekan bu risolat mevasidan yeyishligi natijasida shu xulq vujudga kelgan xoh buni tan olishsin xoh tan olishmasin insoflik toifalar tan olishmoqda shu yerda biz boshqa jamoalarni qo'yamizda ular bilan bahs yuritmaymizda musulmonlar uchun bo'lgan jomi islomiy asosiy xulqlar haqida biz bahs yuritamiz bu bahs ya'ni jome degan so'zimdan shuni bilinsinki hamma tarafni o'z ichiga oluvchi asosiy xulqlar bu musulmon kishiligi musulmon kishi bilishligi zarur bo'lgan va hozirgi jamiyatimizdagi musulmonlikni da'vo qilgan kishilar noqis qolib kelgan tarmoq ham shu bo'lsa kerak alloh alam hammamiz yoddan biladigan sura استعيذ بالله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق va Mana bu sura musulmon kishining to'rtta ta xulqini o'z ichiga olyapti. Alloh subhanahu va taolo asr vaqtga har xil ma'nolar bor. Biz shu bittasini ixtiyor qilamiz. Vaqtga qasam ichib, vaqt qadr qiymatli narsa bo'lganligi uchun insonning ziyonda ekanligini qat'iy bayon qilib, to'rt kishini to'rtta xulq egasini mustasno qilyapti birinchi iymon keltirgan kishilar amali solih qilgan kishilar va haqni vasiyat qilgan kishilar bir birlariga va sabrni vasiyat qilgan kishilar bir birlariga nasihatlashgan kishilar mana shu to'rtta sifatni egallamagan kishilarning har birini ziyonkor ekanligida shak shubha yo'q deyapti agar shu sifatlar egallanmagan bo'lsa bu odam ziyondan boshqa narsada emas avvalgi ikkita xulq iymonu amali solih islomni davo qilgan kishilarning aksarlarida topilishligi mumkin ammo haqni vasiyat qilish haq yo'ldagi kurashdagi sabrni vasiyat qilish bu hamma musulmonlarda topiladigan sifat emas biz shu yerda avvalgi so'zimizda jome hamma narsani o'z ichiga oluvchi asosiy xulqlar degan so'zda to'xtalib o'tamiz musulmon kishilar avvalgi zamoni saodatdagi musulmonlarga bir nazar tashlaymiz avvalgi musulmon kishi islom shariatiga olim bo'lgan ya'ni sahoba ikromlar islomni mukammal bilishgan va shu bilan birga zohid bo'lishgan ya'ni dunyoni qalblariga joylamagan qo'llarida bo'lgan dunyo shu bilan birga olim bo'lishligi bilan birga obid ya'ni ibodat qiluvchi sifatiga ega bo'lishgan qaysi bir ibodatni tarmog'ini olsangiz shunda komil bo'lishgan va shu bilan birga olim bo'lib dunyoni qalbiga joylamay qo'liga joylab va shu bilan birga ibodatda saharhiz tahajjud o'quvchi ibodatlariga nihoyatda ibodatlarni mukammal bajaruvchi bo'lishi bilan birga jang maydonida jangchi bo'lishgan shu bilan birga da'vat maydonida kuchli doi bo'lishgan har qanday kambag'al odamning kambag'alligiga rahmi kelib haqni aytmay qo'ymagan davlatman odamning davlatini rioya qilib haqni aytmay qo'ymagan zolimning zulmini rioya qilib haqni aytmay qo'ymagan har bir o'rinda haqqa da'vat qiluvchi ham bo'lgan jur'atli bo'lgan va ochiq bo'lgan o'zini kimligini bayon qila olgan va hikmatlik ham bo'lgan va yana shunday tillik notiq bo'lgan ya'ni haqni oldida hech kim notiq nutqni to'xtatib qo'yadi agar har qanday notiq odam u o'zi jinoyatchi aybdor bo'lsa nutqi yo'qolib qoladi birodarlar va hamda fikrda siyosiy bo'lgan har kim uni aldab ketaveradigan kishi bo'lmagan va har bir narsani bir idoriy o'ringa qo'ysa idora qila olgan va zakiy bo'lgan nihoyatda farosatli bo'lgan ya'ni birovga aldanmaydigan bo'lgan bir musulmon kishini kechqurunda ko'rsangiz tahajjudda sajda qilib yig'layotgan bo'lsa bu odam endi bunday ibodat bilan kunduzi bilan dam oladi desangiz kunduzi jang maydonida mujohid bo'lgan shu odamning o'zi shariat ilmini so'rasangiz olim bo'lgan shu odam yana birovga muhtoj bo'lmaydigan tamagir bo'lmagan o'zida davlat qo'lida bo'lgan yoyinki kambag'al bo'lsa ma'nan nihoyatda boy bo'lgan ma'naviy tarafdan qashshoq bo'lmagan agar buni har bir sohada bir tekshirib ko'rsangiz islomiy axloq egasi bo'lgan mana bu birinchi zamoni saodatdagi musulmon kishining keyingi davrda paydo bo'lgan musulmon kishidan farqi shu yerdadir birodarlar keyingi vaqtda musulmonlarning ularning farqi qayerda ular shariat olimi bo'lsa tekshirib qarasangiz mutaxassislik maydonida hech narsada yo'q yo'q agar biror bir zolimga xitob qilishlik shunday bo'ladigan bo'lsa eng orqada turuvchi kishi bo'lgan keyingi musulmonlarni tekshirib ko'rsangiz biror bir kishida jur'at shunday haybat bo'ladigan bo'lsa shariat ilmidan mutlaqo bexabar hozir biz o'zimizni ahvolimizni haqida bahs yuritsak hozirgi shu fursatdan foydalanib ba'zi kishilarga islom yo'lida agarchi oz bo'lsa ham xususan hozirgi davrda ollohni yo'lida shu molingizni sarf qiling desangiz juda ko'p miqdorda sarf qila oladi lekin farzandingizni tarbiya qiling degan vaqtda farzandni tarbiya qilishdan orqasida hech kim emas bir kishi kechasi bilan tahajjud o'qiydi namozni yig'lab o'qiydi ammo halol kasb qilish maydonida hech kim emas agar shariat jiddiy bo'ladigan bo'lsa u shariatga xilof qiluvchi kishining birinchisi bo'lib qoladi ammo kechasi bilan turib yig'lab ibodat qilish besh vaqt namozni joyida o'qish jamoat bilan o'qish maydonida hammasi joyida lekin farzandlarning tarbiya qilishlikda hech kim emas ba'zi bir kishi qur'oni karimni yod biladi qur'oni karimni to'la o'qiyolmaydi harflarini joyidan chiqarib o'qiydi ammo islomiy axloqlardan biror bir jur'at maydoniga so'rsangiz undan qo'rqoq odam yo'q ba'zi bir kishilar zakotni shunday beradiki birinchi kunida ado qilolmaydi lekin o'ziga qarasangiz xonadoniga qarasangiz islomdan boshqa hamma narsa bor ba'zi bir kishilar ro'za tutish nafr ro'za tutish maydonida juda mukammal lekin ilm talab qiling desangiz mutlaqo bu ilmdan bexabar ilm shariatni qur'onni o'qishlikni hech qanday xohlamaydi umumiy qilib aytganda musulmonlar ong nuqtai nazaridan hammadan orqada qolgan taxassus mutaxassislik sohalarida mutlaqo hech kim bo'lmay qoladi shunday mukammal islomni bilgan kishilar borki taxassus maydonini agar ko'rsatadigan bo'lsangiz hech kim bo'lmay qoladi ana bu keyingi musulmonlarning o'zgarish holati mana bu yerga kelib qolgan musulmonlar o'rtalaridagi munozaralarni qarasangiz yaxshilik taraf bilan ko'rmoqchi bo'lsangiz haligi aytib o'tgan zakot beradigan kishini zakotini juda vaqtida beradigan ulug' zotni maqtashingiz mumkin ammo yomonlamoqchi bo'lsangiz islomda farzandlarni tarbiya qilishlikda hech kim emas hamma farzandlari namoz o'qimaydi ibodatda yo'q lekin zakotni birinchi kunda berishlikdan gapirsangiz nihoyatda ma'qul bo'ladi farzandlarni mukammal tarbiya qilayotgan kishini bir qarasangiz o'zi qur'onni tajvid bilan o'qishda yo'q yoyinki shariat ilmini bilishlikka o'zi harakat qilmaydi farzandlarni o'qitishlikka juda ham tayyor molini har qanday joyga sarf qiling deb o'rgatsangiz sarf qilgan kishi bu kishini o'zini boshqa islomning maydonlarida qarasangiz hech kim emas o'rtadagi munozaralar ham mana bundan kelib chiqyaptiki mabodo bir kishini bir kishi yomonlamoqchi bo'lsa islomga xizmat qilayotgan kishini bu kim bo'lib qolibdi qur'onni durust o'qiy olmaydi u deydi gapi to'g'ri haqiqatda qur'onni durust o'qiy olmaydi qur'onni durust o'qiyotgan odamni malomat qilayotgan kishi bu kim bo'lib qolibdi o'zi qur'onni durust o'qigan bilan farzandlari hammasi dinda yo'q deydi bir kishi farzandlarni ham tarbiya qilgan bo'lsa o'zi ilmdan bexabar yoyinki zakot berishlikka beparvo yoyinki ibodatlarga beparvo mana bu tarafi bilan mazammat qilamiz misoli shunga o'xshaydiki ba'zi bir amoq kishilar hindiston viloyatiga borib bir hikoya bor hindiston viloyatida eshitib yurgan edik ko'zlari amo bo'lganligi uchun fil degan narsani eshitib yurardik bir shu filni oldiga borib bir ushlab ko'rsak ular ko'rolmaydi endi shuning uchun bir ushlasak filni oldiga borilgandan keyin ba'zilari filni oyog'ini ushlab ho bu fil bu ancha yo'g'on bir narsa bo'lar ekanda ikkinchilari bir qulog'ini ushlab bir yaparaq bir yumshoq narsani his qilib fil degani shunday bo'lar ekanda xullas bittalarini filni ustiga mindirib ko'rilgandan keyin fil bir keng bir joy bo'lar ekanda bittalarini shu ma'lumotlar bilan xullas diyorlariga kelgandan keyin hindistonga borib kelganligida xabar qilinib bu yerdagi ular hech bir ko'rgan narsalarni aytib deb xitob qilish ularga mumkin emas hindistonga borib kelgandan keyin bular bir fil degan narsani ushladik biz fil qanday bo'lar ekan desa fil bir yo'g'on bir narsa bo'lar ekan deb oyog'ini ushlagan odam aytsa bekor aytibsan fil degan narsa u bir yapaloq bir yumshoq narsa bo'ladi desa uchinchisi bekor aytibsan fil degan narsa bir keng bir maydon bo'ladi uni ustiga chiqib o'tirsa bo'ladigan deb munozara qilib ketganga o'xshaydi hozirgi savollar islom nima desa siz o'zingizda faqat islomda besh vaqt namozni o'qiysiz farzandlarni tarbiyasi bilan ishingiz yo'q islom nima desa siz islomda shu besh vaqt namozni gapirilsayu faqat shu o'zingizni o'qishingiz haqida shunga bo'lgan savoblar va'dalarini eshitsangiz xolos farzandlar tarbiyasi haqida bir narsani eshitmasangiz farzandini tarbiya qilayotgan odam shu o'zini tuzatishlik haqida bir gap eshitmasa farzandlarni tarbiyasi haqida bo'lgan ajrni eshitsa din nima desa farzandlarni tarbiya qilish desa ba'zi bir kishilar zakotni vaqtida berish bu ming amal qilgani bilan bekor zakot islomdagi farzni qilmaydi islom zakot degani deydi ana bunga o'xshagan bizni o'zimizdagi farq qilingan narsalarni tekshirib qaraydigan bo'lsak hammamizda islomiy axloqning bittadan oyog'i qulog'i tepasi borga o'xshaydi biz faqat filni ustida yo o'tirgan odammiz yo filni oyog'ini ushlagan odammiz yo filni qulog'ini ushlagan odammizda filni boshqa joyini bilmaymiz fil shu odamlar aytgan hammasi to'g'ri hamda noto'g'ri to'g'ri lekin aytgan qismida to'g'ri lekin noto'g'riligi mukammalmasligida noto'g'ridir bizning ba'zi bir islomiy axloqlarimiz ham shunday bo'lib qolgan va shu haqda eshitishlikni xohlaymiz uni o'zimizga qarshi bo'lgan o'zimizda yo'q bo'lgan narsani eshitishlikni xohlamaymiz mana shu bilan biz islomni yo'qotib qo'ydik birodarlar va dushmanlar bizga boshqa narsani tushuntirishliklari ham oson bo'ldi masalan dushman sizga islomdagi o'zini maqsadini o'tashlik uchun islomdagi narsadan foydalanadi mabodo sizni bir ishlatmoqchi bo'lsa birovga xizmat qilishlikni savobi ko'p shundaymi deydi birovga xizmat qilishlikni savobi ko'p bo'lsa siz menga xizmat qiling deng dushmanga ayting siz bilan bir dushman kurashayotgan bo'lsa yengilib qolgan vaqtida islomda kechirishlikni savobi ko'pu desa kechirishlikni savobi ko'p bo'lsa men buni sizga qo'ydim siz kechiring deng men kechirmayman deng islom halimlikni yaxshi degan lekin siz bilan bir odam kurashib turib yengilgandan keyin halimlikni yaxshiligini sizga aytsa halimlikni men sizga qo'ydim deydi ana dushman tarafida musulmon kishi onglik bo'lib zaki bo'lishligi shuki dushmanga aldanmasligi dushman islomdagi bor narsalarni hammasini o'zini foydasiga ishlatmoqchi bo'ladi musulmon kishi agar axloqi jami bo'lsa hamma tarafdan komil bo'lsa u dushmanning makriga aldanmaydi shuning uchun bizni hozirgi vaqtdagi musulmonlar islomiy joni axloqni egasi emas lekin islom xulqlaridan yo'q demoqchi emasman islomiy xulqlardan bor yo oyog'i bor yoinki qulog'i bor yoinki tepasi bor boshqa tarafini ko'rmaydi yoinki ko'rmaslikka oladi yoinki ko'rishlikni xohlamaydi mana bu narsa natijasida musulmon shaxsiyat vujudga kelmagan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrida ota onaga yaxshilik qilishlikni bilgan musulmonlar bo'lishligi bilan birga dindan boshqa narsa ota onadan voz kechishlikni ham bilgan shoh farzandiga yaxshilik qilishlikni otalar bilgan va shu bilan birga farzandi dinda bo'lmasa farzandi bilan o'zini o'rtasida aloqani uzgan dinda har qancha moli davlatni dinni rivoji uchun bera olgan ammo bir tangani dinga zarar bo'ladigan bo'lsa bermagan hatto zolim podshohlar birodarlar namoz o'qiydigan ro'za tutadigan lekin zolim podshoh shu podshohlar bir olimdan qalamingiz qalamni so'ragan vaqtda bir narsa yozishlik o'rtasida qalamim yo'q desam yolg'on gapirgan bo'laman qalamim bor bo'lib senga bersam biror bir zulmni kitobat qilsang shunga sherik bo'lishlikdan ollohdan qo'rqaman deydigan musulmon ham bo'lgan va jonini ham shu musulmon jonini molini din yo'lida berolmagan ammo qalamida yozishlikni zulmni yozib qo'yishligini ollohni huzurida turishlikdan qo'rqqan biz mana bu tomonda deymiz biz qur'onga har bir harfiga o'qisa qancha savob bo'lishligini bilamiz ammo qur'onni buyrug'ini mutlaqo qilmaymiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbat qilamiz lekin rasululloh sollallohu allohni yaxshi ko'ramiz tilimiz bilan lekin ollohni yaxshi ko'rganlar rasulullohga ergashsinlar degan buyruqqa itoat qilmaymiz mana bu xulq bizda topilmaydi birodar bizni noqis bo'lgan tarafimiz shu yerda hozirgi vaqtda biror masjid qurilishida fidokor bo'lib xizmat qilishimiz mumkin lekin masjidni obod qiladigan odamlarni tarbiya qilishlik haqida beparvo bo'lishimiz mumkin to'g'ri bir kishining imkoniyatida hamma ishni qilishlik mumkin bo'lmay qoladi lekin asosiy islomiy axloqlarni qilishlik toqatdan tashqari narsa emas bu shuning uchun mana bu sohada biz fikrlab qo'ymoqligimiz kerak ba'zi kishilar namozni ham o'qishadi ro'zani ham tutishadi hamma islomdagi amallarni qiladi olloh uchun ollohni do'stini yaxshi ko'rish olloh uchun ollohni dushmanini yomon ko'rish sifati yo'q qaysim bilan bo'lsa dinsizmi bu narsani mutlaqo qalbidan dindor ahli tavhidni yomon ko'rib bu bilan murosa qilolmaydiyu lekin dinning ashaddiy dushmani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 birinchi eng islomiy axloq egasi bo'lgan jamoa kim olloh yaxshi ko'rgan va ollohni yaxshi ko'rgan jamoadir mana bu sifat bo'lishi kerak biz ollohni hammamiz yaxshi ko'ramiz deymiz lekin ollohni yaxshi ko'ramiz degan kishining davosi nima bo'lishi kerak bu davosini isbotlashligi استعيذ بالله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ayting ey muhammad alayhissalom ollohni yaxshi ko'radigan bo'lsanglar menga ergashinglar shunda olloh sizlarni yaxshi ko'radi va olloh gunohinglarni mag'firat qiladi demak olloh bizni yaxshi ko'rishlik uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashmoqligimiz kerak shunda Alloh bizni yaxshi ko'rishligida shak shubha qolmaydi birodarlar. Chunki yuhibbukumulloh deyapti Alloh taolo. Va yaghfir lakum zunubakum. O'zi yaxshi ko'rgan bandalarni gunohlarini kechiradi. Biz bir ishni qilishlikdan ilgari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nimaga buyurganlar degan narsa haqida bosh qatirishligimiz kerak bo'ladi. O'zimizni hamma sohada o'xshatmoqligimiz kerak. Ikkinchi sifat azillatin alal mu'minin. Mu'minlarga muloyim ba'zi kishilar juda muloyim lekin hammaga bir xil muloyim dindormi dinsizmi hammaga bir muloyim lekin olloh yaxshi ko'rgan jamoa kim mo'minlarga muloyim kofirlarga izzatlik ya'ni nihoyatda g'ayur hech bir narsada ulardan tama bunday narsani qilmaydigan izzati nafs o'zini oliy tutuvchidir ya'ni dinsiz odamni oldida o'zini oliy tutuvchidir ammo mo'minlarga qanotini pastlatib muloyim bo'luvchidir mana bu olloh yaxshi ko'rgan jamoani sifatlarini ikkinchisi uchinchisi mana hozir aytganimiz uchinchisi aizzatin alal kafir ya'ni mo'minlarga muloyim ikkinchisi kofirlarga izzatin nafs o'zini oliy tutuvchi to'rtinchisi ollohni yo'lida mujohid hamma imkoniyatini Allohning yo'lida sarf qiladi. Mana bu Alloh yaxshi ko'rgan jamoani sifatlaridandir. Va yana bitta sifati 5 deb aytsak, vala yakhafuna lawmatalaim. Malomatchidan malomatidan haq yo'lda hech qanday qo'rqmaydi. Har bir ishda malomatchini malomatidan qo'rqmaydi avval olloh rasuli buyurgan buyruq ekanligini aniq olgandan keyin u malomatchini malomatidan qo'rqmaydi mana bu ashobi ikromlarning sifati bo'lgan alloh subhana va taolo mana shu sifatni yo'qotsanglar dindan qaytganinglarni belgisi deyapti alloh taolo agar shu sifatlardan qaytsanglar olloh sizlarga o'rninglarga mana bunday pokiza jamoani keltiradi deb sahobadek sahoba rizvanullohi alayhimdek pokiza zotlarni shunday qo'rqityapti bu ollohni fazli olloh xohlaganga beradi bizni hozirgi vaqtdagi har bir kishi o'zi bir holatiga tekshirib ko'rilsa shu sifatlarni bitta bittadan har bir kishida topishligimiz mumkin ammo bu sifatlarning ko'pini bir kishi topolmaydi mana bu narsa musulmonlar nuqsonlik bo'lib qolgan sifatdir birodarlar shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam oliy xulqlarni barkamol qilib ishlik uchun payg'ambar qilib jo'natildim dedilar darsimizni avvaliga qaytamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam oliy xulqlarni barkamol qilishlik uchun jo'natilingan bo'lsalar oliy xulq nima edi rasululloh sallallohu alayhi vasallamda to'la shakllangan edi va u kishiga ergashgan sahobalarda shakllangan edi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning mana ilmdagi sifatlari utitu ilmal avvalina val axirin avvalin va oxirinni ilmi menga berildi dedilar utitul qur'ana va mislahu ma'ahu qur'on va qur'oncha ilmiga berildi dedilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam olim bo'lishlik bilan birga obid edilar ya'ni ibodatda bu kishiga hech bir misl yo'q edi u kishini kechalari bedorligi mana hammamizga ma'lumki u kishini kechaning uchdan bir qismida hayotlari bo'yicha uxlamasdan tahajjudda bo'lganlar tahajjud rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nisbatan ba'zi mufassirlarning aksar mufassirlarning fikrida farz bo'lgan boshqalarga mustahab bo'lsa ammo rasululloh sollallohu alayhi vasallamga farz bo'lgan وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كانت مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا من شعيت u kishiga tahajjud farzligiga dalolat qiladi deyishadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning obidliklari shu darajadaki tahajjudni ko'p tilovat qilganliklaridan surai baqaracha miqdorda ruku sujudlarda qolganliklari rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kechqurunda keldim u kishi namozda turibdilar go'yoki qozon qaynayotgandek tovush ichlardan chiqib turibdi yig'i bilan deb har bir holatni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ibodatlari ibodatni biror bir kishi rivoyat qilgan emas biror bir kishidan rivoyat qilingan emas rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ro'zalari haqida ro'za ibodatlarida bu kishi o'tkarma ro'za tutardilar ya'ni uch to'rt kungacha saharlik qilmasdan ro'za tutadilar ashoblar bu kishi yerga chiqmoqchi bo'lganlarida qaytardilar o'tkirma ro'za tutishlikdan qaytardilar shu bilan birga o'tkirma ro'za tutgan odam shunchalik behol bo'lib qoladigan kishi hech qanday qiyomillardan qolmasdilar kechqurungi namozdan qolmasdilar kechqurunda namoz o'qib kunduzi ro'za bo'lib turgan kishi jismoniy tarafdan shunday quvvatligi bilarki sahobalar handaqda bir tosh chiqib kallashayotganlarida chiqib ko'tarisholmay qolganlarida o'zlari shuni ko'tarib olib qo'ydilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shunday jihod maydonida bu kishidan dov yurak kishi yo'q edi ish og'irlashib ketsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning orqalariga o'tib olardik deyishadilar eng jur'atli umar ibn hattob holid ibn validdek kishilar ham ish og'irlashganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni oldilariga kelib deydi. har bir sohani tekshirib qarasa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunchalik o'tkir maro'za tutgan ibodatda bo'lgan kishi yer yuzini siyosiy arboblari bilan xat yozganlarda haqlarining ta'siri larzaga kelardi. u kishini oldilarida u kishining haybatlarida har qanday jur'atli kishi o'zini yo'qotib qo'yardi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kechqurunda obid kunduzida zohid mujohid hamma ashoblar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shu sohada ergashgan edi o'zlarining imkoniyati boricha ammo bizchi biz dunyo topish haqida ketdik tamomiy ilmdan bexabar bo'lib turibdi dunyo topamiz mabodo ilm o'qiydigan bo'lsak hayotdan tamomiy judo bo'lib qolamiz hayotda nima bo'lyapti odamlar nima dard tortyapti buni bilmaymiz hayot bilan odamlarni dardi bilan ovora bo'lsak qur'onni haftalab qo'limizga ushlamaymiz yagona olloh subhana va taolo tarafidan bashariyatni mukarram qilib tushirilgan qur'onni ushlamay o'tib ketamiz nafl namoz o'qiydigan bo'lsangiz tamomiy fuqarolarni haqqini esdan chiqaramiz qaysi bir sohada bo'lsak mabodo bir ilm o'qishga bir yosh kattalarni targ'ib qiladigan bo'lsa farzandlarning tarbiyasidan voz kechib yuboradi mana bu narsa bizning noqisligimiz va islom ummatining pastlatib borayotgan narsa shudir birodarlar qaysi bir sohani tekshirib qaralsa hayo manzilatida kelinlardan ko'ra rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayolidirlar deb rivoyat qilinadi lekin boshqalarning falsafasida hayoli kishidan hech qanday bir yaxshilik chiqishligi mumkin emas deb tushuntiradi ko'zi tik qaragan ayollardan hayosiz ayollardangina madaniyat chiqishligi mumkin deb tushuntiriladi hayo u kishining jur'at yo'lidan to'smagan jur'at muloyimlik yo'lidan to'smagan muloyimlik dushmanlardan qisos olishlikdan to'smagan dushmanlardan qisos olishlik adolat yo'lini to'smagan bunday katta harakat u kishining faqirlarga mehribon bo'lishlikdan to'smagan shunchalik kunduzdagi harakat kechqurunda bedor bo'lishlikdan to'smagan kechqurundagi bedor bo'lishlik kunduzigi harakatlaridan to'solmagan bizchi mabodo bir kechqurun bedor bo'lib qolsak kunduzi bilan uyquga g'arq bo'lib qolamiz mana bu sohada biz birodarlar biz muvaffaqiyatsiz bo'lib qolgan narsa shudir dushman shuning uchun odamlarning mafkurasini ularning g'arizalari orqali yo'lga kirishadida din islomga xizmat qilishlikdan boshqa tarafga burib tashlaydi xuddi hozirgi davrda kishilarni o'zlarini hammasini iqtisod tarafiga bog'lab turib boshqa tarafdan tortib olayotganga o'xshagan iqtisod tarafida mohir bo'lishligilarini men xohlayman lekin bu narsa dindagi harakat yo'lini to'smaslik sharti bilan bo'lmoqligi kerak bizning o'tgan ajdodlarni ham hayotiga nazar tashlansa shuncha ming ming kitoblar kitobi talif qilgan zotlar xalqlarning g'amidan bexabar qolmagan ularning maktabalardagi talif kitob yozishlari xalq bilan birga bo'lishlikdan to'solmagan va shu bilan birga ularning shunday maktabalardagi kitob yozishlari jur'atdan yo'lini to'solmagan va fuqarolarning g'amidan xabar olishlikdan to'solmagan abu hanifa rahimaullohni hayotlariga nazar tashlaydigan bo'lsak bu kishining katta miqdorda dasmoyalari bor ekan shu bilan tijorat qilar ekanlar bir yilda ikki marta va shundan topgan foydani tamomiy birinchi bo'ladiganlari sufyoni savriy va sufyon ibn uyayna ikkita muhaddis katta olimga mollarini bir yillik maoshlarini bo'lib turib qolganini tolib ilmlarga ajratib bir qismini o'zlarining qarindosh urug'lariga berib yana dastmoyani yurgizar ekanlar abu hanifa rahimaullohni bir odam savdogar deb tanimaydi birodarlar u kishini katta olim deb taniydi lekin u kishi savdo maydonida mana bunday yuqori qismga egallab turib ko'p yaxshiliklar qila olganlar shun bilan birga savdoda kirib ketishlik bilan birga taqvodan mahrum bo'lib qolmaganlar abu hanifa rahimaullohning o'zlarini bir g'ulomlari bor ekan shunda to'nlar to'n turishlik qilganliklarida savdo qilganlarida to'nni ikki xil narxini ikki xil to'nni savdosida bir shubha paydo bo'lib qolganligi uchun keltirganlarida shu yaxshi to'n ham shuni orasiga kirib qolganliklari uchun shu savdoda shubha bo'lib qoldi deb aslida o'zi masala shuki bir odam savdo qilsa savdoda shubha paydo bo'ladigan bo'lsa shu savdodan bo'lgan foydani birovga aytmasdan berib yuborishlik kerak bay bo'lib qolsa lekin dastmoyaga putur yetmaydi bu kishi shu dastmoyasini ham qo'shib turib berib yuborgan ekanlar shunda shu to'nni sotgan odam olib aytgan ekanki bu to'nni men bundan ortiqqa sotolmasdim biz tarafda bundan ozroqqa sotardim men roziman deganlarida sen men uchun rozi bo'lsang men shu mo'min birodarim uchun bunga rozi emasman degan ekanlar shuncha katta savdoda maydonidagi katta maydonni egallagan zotni bu savdo taqvodan to'solmagan ana shunday agar kishida iymon jamlanadigan bo'lsa shu maydonlarning hammasida harakat qila olishligi mumkin birodarlar bir narsa bir tarafga ketib qolmaydi savdodagi yuqorilik taqvodan to'solmaydi taqvodagi yuqori bo'lishlik odamlardan tama qiladigan holatga olib kela olmaydi. biz agar tarki dunyo qilib taqvo qilib o'zimizni tuzatadigan bo'lsak odamlarga qaram bo'lib qoladigan holatda qolamiz birodarlar mana bu sohalardagi narsalar bizni islom millatini orqaga tushirgan narsadir shuning uchun bugungi darsimizdan ko'pchilikka mafhum bo'lgan bo'lsa kerak islomiy jami axloqlar islom ummatida yo'qolgandir islomiy xulqdan ba'zilari yo'qoldi demoqchi emasman jome xulq bir kishida topilmay qolgan mana shunday kishilar vujudgadan o'zi kamayib qolgan bugungi darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak vallohu alam alloh subhanahu va taolo shu darsimizdan manfaatlanishlikni ham hammamizga nasib qilsin avvalo o'zimga ham manfaatlanishlikni va sizlarga ham manfaatlanishlikni va boshqa islomiy birodarlarimizga ham bizga manfaatlanishni Alloh nasib qilsin. Shu fursatdan foydalanib shom bilan azon bilan arz takbir iqoma aytilinishligini o'rtasida ikki rakat namoz o'qiymiz. Mana ko'pchilik shuni nima qilingan. Bunga asos shuki, shom namoziga azon aytilgandan keyin ba'zi sahobalar kelishsalar, yoki shom namozi o'qilib yu keyingi bir ikki rakat namoz o'qilyapti ekan deb xayol qilardik deydilarki ko'p kishi o'qiyotganligida lekin buni shuni aytib qo'yishimiz kerakki nihoyatda yengil o'qilinishi kerak albatta o'qilinishi kerak deb turgan ozonni aytishlik bilan boshlanishligi kerak tugashi bilan boshlanishligi kerak agar bir sal qolgan bo'lsa unga vaqtni o'tkazib o'qishlik unchalik yaxshi bo'lmaydi birodarlar Ba'zan aytuvchi kishilarga ham shuni bilib qo'yish kerakki, son bilan ikomani o'rtasida uzun sura o'qish bunday yengil ikki rakat namozni o'qib va takbir aytilib ma'no kerak. Hammamizga ham shu darsni davom etishligini Alloh nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizga shu darsga amal qilishligini Alloh nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo din islomga xizmat qiladigan kishilardan qilsin Parvardigor. Gunohlarimizni mag'firat qilsin Parvardigor. Ajdodlarimiz Alloh hammamizni rahmat qilsin. qiyomatgacha avlodlarimizni hammasini solih solihalardan qilsin